Mil esker, egon Beraz, uh, ikasbi elkartak hori martxan eman du uh, eta amairuan proiektu hori, eta hasi dugu zinez garatzen uh, eh, jonen Beraz, uh, argi zaiteko, beraz, e, e, emazu eh, esko hori da nugaz mm, gaineko eskola elebidunen arteko trukaketa bat, beraz, uh, maten ditugu ahimanetan ipajaldeko eta egualdeko eskolat, Oien proiektua mundatzen dute, irakasleak eta ikasleak, laguntzen ditugu, eta urte bukaeran e, antolatzen dira topak eta egunak edo egunaldiak. Hala, horren helburua biztan dena eskoraren eh, erabilpenaren susten gatzia, e, eh, behien sortzia, eta eskolegiko leku uh, behi batzuen uh, ere. Hala, dugu hori da gure proiektua. Joen urtean eh, hasi uh, si, da martxan ematen, izan ziren uh, eh, joen urtean bost uh, trukaketa, hor lehen mailak uh, parte hartu zuten, eta urtean, beraz, uh, erabaki ginoela, amar trukaketa uh, laguntzia, eh, amarrak baitugu, eta sartu dira urtean kolegioak, beraz baitugu zazpilen maila, eta iru kolegio. Doni banelo itzunen javel, la cita del garazin, uh, eta irugarrena kamu, um, bayonako uh, eh, Eskola bako badu beste eskola bat egualan, eh, egipuzkoa, nafajoan edo, edo bizkaian, araban aurten ez dugu, um, dugu lortu, baina uh, jadan iru, <laughs> beste iru eprobentzitin kinari gira. E, eta, uh, ala, eta gero bestiak dira ipajaldekoak badu bonako eskola, uh, e, baionako jamulean eta julferri eskolak, mm -hmm. eletako eskola ere joanen urtean parte hartu duena, urten ere berriz uh, parte hartzen duena. Uh, doni bane loitzune berdin, urta zuriko eskola, joan urtean aparte hartu zuen eta urtean ere behitz. Eraz batzuek ala, eh, ahimana uh, mantendu dute ere, joanen urtetik. Eraz hori bai, biziki baiko jada, Hala, hon bizikiongi basatu zen irakasle eta ikasleen artian, eta segitu dute hori um, bikoteka, korrespondentzia hori uh, segitu dute, eta berriz ikustira ere aurten. Hala. Hala, eta hmm. gure ekorneko eskola eta sendereko eskola. Hala. Hori lehen mailetan. Hala, hmm, gehienetan, beraz, lehen trukaketa bat egiten da hori eh, azaro abenduan, eh, bakotsak bere burua aurkezten du, saiatzen dira bikoteka ematen, E, buru aurkezten du, eskoa eskoraz, bigarren trukaketa batian hor gehiago gai bat lan zen da, edo gutun baten bidez, e-mail baten bidez, eta gero azken trukaketa izaiten da hor e, topaketa eguna nun e, elkartzen diren, eta nun eguna pasatzen duten, elgarrekin joku, joku batzuekin, gero ja, egiten dira bisita hainitz, hor eh, joan engira basaurida eta joan engira bilbo bisitatzera, beraz gehienetan da iria bisitatu edo egia eta txaldean euskari eh, eh, partekatua eta, mm, eta joko batzu. Mm. Hala, beraz, hau emazu eskua proiektuaren zat, baina bada besterik ere eta gaur funtsian basauriko bidea hartuko duzue etuining izeneko proiektuarekin. Etuining proiektua eskoraz, hori martxan eman dugu beraz uh, doni bane loitzuneko javer kolegioarekin, hori um, basauriko urubi institutuarekin, da kolegioarekin, mm -hmm. nafajoako ikastola batekin, bai horiko jean pujo kolegioarekin. Eta ituinin da pla, uh, plataforma, Europar plataforma numeriko bat, bai. eh, nun ikastetxeek eta irakasleak izena ematen alduten, eta mm. proiektua muntatu. plataforma hori esker, beraz, kukaketak erresten dira, partekatziak, eh, hori e, gutun partekatziak, hori dena erresten da, eta hola horrekin ere ala, biltzen aldira, txematen aldira, beraz, bez, mesu bat igorriz, piskat Facebook bezala, gomitatzen aldira ere ikastetxeak, eta da, plataforma segurua. Mm -hmm. Ikasleek ere hoien hartan jokatzen aldituzte uh, eh, mesuak, baina irakastak beti badu uh, uh, badu horren Hmm. Eta hori da beraz, zen, e, ituininga inin proiektua euskoraz, dena euskoraz egiten da, eta hor beraz uh, e, eh, etrukak eta andana bat egiten, egin dituzte vokiak, bo dira mm, hori e, aplikazio berezi batzu, ahokesteko, egin dute gida turistiko bat, zinez, uh, lan ahondi bat egin dute denak, eta hor beraz izanen da, hori gira beraz, basa hori da, doni banelo Koak, zira, eh, ah, hogei bat, ez ala, eta aldekipia da, eta han, eh, han pasatuko dugu eguna, beraz bilboko bisitarekin, izanen da joko pista bat, eta ala, bazkari partekatua, eta hatxaldean eh, joko batzu pentsatzen dut. Hala, itunin gori da, azkenian, harri beretik, eman eskuaren, harri beretik doa, eh, azkenian. Bai, ba, proiektu berean txartzen da, ja justu, ala, pasatzen da plataforma numeriko batetik. Eh, beste proiektuet, proiektuak askia juntak dira, dira e gutun, uh, gutunen drukaketak, ala, hor da gehiago, Hala, egesteko, trukak eta egesteko, eta aplikazio behi batzuen eh, erabiltzeko hori eh, kolegioetan, egia ezan, hori eh, biziki maite dutela urrek, eta gubaino <laughs> asko zaituak direla, guri ikasten dizkigute gauza batzu, eta hala, hor, bada ere motivazio, motivazio bat ikasleen zat. Akulatuak dira hor, ba, ba, hor horiek? ez ez dute, ala, ez dute <laughs> beste atera biderik hor eskora zari dira, idatzean eta eta oskoan, eta hori da, ala, e, proiektuaren helburu nagusietariko bat eh, eskolaren eh, erapiltena garatzeko. Eta, ala, aurrak eh, murgiltz, ala, murgiltze egun batean izanen dira, eskora erabili beharko dute, eta eta ikusiko dute, ala, beste likua, eskolegiko beste likua zetan ere... Ba, eskoraz ari direla eta ahemanak ere sortzen aldirela eskoraz, eta guk espero dugu eta hori ikusik nola, nola pasatzen den eta nola motivatuak diren irakasrak eta ikasrak, elden urtean hori segitzia, behar bat jokak eta itu iningori enkustere garatuko da askoz, ala, eh, ahemanak erresten ditu, gauza initz egiten aldira, eta alduden urteko, jadanik liseo batzu prez dira, kontaktuan uh, eh, naiz gizo batekin eh, hori uh, garatzeko. Eta mm. dira asitzen lehen mailan, horten ko, koligioan eta horten ikuste lizioan ere eginen dizela proiektu horiek. Gehiago jakin nahi duenak, badu manera, xeretasun gehiago biltzeko webgune batean, ero norat bideratzen ditugu entzuleak? Ikasbik badu webgune, webgune bat, hmm. ikasbi.comen ere atxematen aldira, eta ikastetxeak uh, interesatuak badira hori ituen minpata forma ezagutzeko, lan erikin eh, hageman eta txartzen aldira, ituen mingek badu webgune bat, undena azaldua den, eta gero azalten eh, azalpen gehiago ematen aldut. Ba esker mila, Zelin, beraz, gure emankizunian parte harturik eta bidaia on guzieri. <laughs> Mil esker hainitz, mil esker zurik,